eta putza da eta laster eh, lehen ezpaitut egin ere gitarra huaren aurkezpena. Jakin itxasuarrak kantu zentzuten alko dituziela ostiralean goiz berri nutxe egin badituzu edo sobera maitatu bali maduzu berri zentzuten alko dira. Bestalde ere uh, eh, Bernate Txepare Liseoko ikasleen kronika eh, terminal e-esekoena erentzun goduzia mar minuta inburuan eta seiak laurden gutitan hortzi murua bera izango da gure gomita italiatik uh, ikasketak egiten dituan eh, Milanen eta uh, ebe, italiarek boskatu onduan igandean horretaz pundu bat egin dugu erramizalasiak lorden gutitan Telebista utz irratiapitz, beti erten dut eta gaur telebista aipatuz asiko dugu bideo batekin hasiko gira, soinuak eta guztiukaren dituzue gainera emankizun astapen untan. Arre zurimaz webgunean eta edabidean sustut proposamen interesgarria egin dute eh, guk hemen euskal irratetan aurriditzi badugu eta hor eh, bestelako proposamena egiten dute frantses telebistako bi emankizun berriz hartu dituzte berriz hartu eta aur talde bati begira araziz jakiteko haien begiekin zer ikusten zuten ondoan kasetari batek be galderak egiten dituz, dituelarik aur hauei zer ikusten duten eta bar ulertuko duzi. Hordean hor, hauzo eh, uh, arteko bi momentu goxo dira agertzen direnak eta eh, gazte hauei erakutsi eh, dutena. Bata Franz 2 kateak filmatzen duena, klase profesional ertain eta gorakoenak direnak, eta bestia judezalok saioan amien iriko hauzo pobrean, judezalok, eh, nola itzuli, alokazioen karika. Mm, hots, diru laguntzak unkitzen dituztenen garrika, hots uh, klixetatik urrun biztanena, eta mm, bi erreportai arrun desberdinak direla erretan alda, uh, eh, urbileko planoak, itzen erabilpenaren aldetik, eta bar, eta bar, Eta beraz, kolegio batetako ikasleak, parisekoak dira, eh, zehatza izan giten, amak do sortzi, uh, eh, bestitut konatu, uh, kolegio batetako ikasleak, eta begiratu bi erreportaiak eta haien oharrak egin dituzte. Hasten dira beraz, Rue des Alok emankizunarekin, eta be, zintzuki eta goxoki hasten da. Une petite bande de voisins s'est formée sur la place Aristide Briand. Tous les soirs ou presque, ils se retrouvent ici. Ils habitent Saint-Leu depuis des années. Karikako Girua badela, auzo artean, denak elgarrekin elkartzen direla, auzoen artean, aurrak jostetan, eta bar, pisina plastikozko pisina bat ere ateratzen dute momentu batean, urez betetzen dute, aurrak jostatzeaz gain gainera helduak ere jostatzen dira, ura elkarri botatuz, goxo da karika hortan komentarioak aldatzen dira kazetariarenak. Pendant ce temps, Gitan et Pierre allument le barbecue en pleine rue et évidemment sans autorisation. Euh, non. On pas le droit ici. Hein, parce que après, il y a les fous qui arrivent. <laughs> On leur donnera une merguez. <laughs> Ou une piste de poulet. Barbecuea et dute beraz, karrikan eta bistan dena, eh, entzuten duzie, komentatzaileak erraiten duena, baimena galdegin gabe. Polizia diten bada, uh, eh, umurearekin, beraz, orkoek erantzuten dute, oilasko puska bat eskainiko diegu. pencha, notik, pentsa, karika privatizatu dute. Ils ont pratiquement privatisé la place. Bah, c'est à nous la place. Une ambiance à peu de frais, Hala, kasik privatizatu dute karika denena izan behar dena, eh, azkenean ikuspegien uh, eh, eh, zutik ere ikusten den privatizazioa, gaur egun dena debekatua delarik ere egitea, eta beraz uh, eh, fresak gutirekin egiten duten itzordua, uh, komentarioetan erraiten du beraz garagardoak badira, lukinkak, eh, kliseak beraz untxazpimarratuz, eta komentarioak ere gehitzen du batzutan, auzo batzu plenitzen, C'est direla, baina ez da egiten ahal banda tipi horren aurka. zuzena egiten Euskaraz. chacun participe. Ce sont des voisins qui, euh, qui, euh, qui forment euh, une famille. Qui s'amusent dehors, qui font, des, qui font un barbecue. Mais illégalement. Ordan hori, eh, aurrek eh, jendea elkartzen eh, dela, elkarlanean, eh, eta bar, giro gozoan, eh, bainan, bainan, eh, ala ere, ilegalki, eh, da komentatzeileak ere, hori azpimarratu duela. Eta bigarren bideoa erakusten, erakusten diote ondotik, auzo aberatxenean direlarik beraz. Ils arrivent tous avec le sourire, même s'il fait froid, et que la pluie menace. Pour ses voisins, cette fête, une fois par an, a du sens. Bah, Vis-à-vis des rythmes professionnels qu'on a, donc là en l'occurrence, ça prend le temps et de dire bonjour et d'enfin se parler un petit peu. Orduan, hala, entzuten dira, eh, beste giro batean, beste komentatzeko manera bat horra gertzen da, eta eh, aurrek, beraz, eraiten eh, dute, zer ikusten duten, eta hor, be aurrek erraiten dute, elkar ezagutzen ez diren jendeak direla, urtean behin elkartzen direnak, eta bar, eta orduan, zoin da, desberdintasuna tasuna, galde egiten du. Uh, ete, fin, parese, etre euh, gens plus uh, civilize. Eil les Comment est présenté le groupe de personnes dans, dans la première vidéo On dit donc que c'est une petite bande de voisins. Une petite bande de voisins s'est formée sur la place. Banda bat, euh, agertzen dela, la da ere, uh, pasatzen emen euh, eta noiz baliatzen da banda itza nois euh, noiz entzuten dute edo seri erreferentzia egiten du itz horrek aurrentzat. Un groupe de gens qui font des choses pas très bien. Euh, par exemple, euh, une bande euh, de malfaiteurs, une bande de terroristes, une bande de délinquants. gaizkileak, terroristak, olako erreferentzia egiten zaie itzori entzuterakoan, eta bo interesgarria, eh, hor, zinez partitiki bat eh, pasarazi dautziet, eh, biziki, bileku desberdinak, nola landuak diren, telebistan, erreportaietan, eta azkenean kazetariak eginduen lanketaren arabera, eta komentarioen arabera, hau zuen arteko topaketa bat, ilegala da, itxusia eta errespetuz faltakoa, eta aldiz bigarrena, garbia, eta arazorik ez duena ekartzen um, proposatzen hau txet uh, arrezurimaz.net webgunerat itzulino bat egitea bideoak 6 minutu irauten du, eta oso interesgarria. Itz eta putz, telebista utzi. irratia pitz! Laster hitz eta putze mankizunean bos minutaren eh, buruan eh, piskat gehiago ere entzunen eh, dugu goiz goizuntan utxegin duzina berdin terminal E, uh, kronika beraz Bernat Etxepare Liseoko ikasleena bainan lehenik itxasuaren kantuaren tenorea da, astero, eh, aktualitateari lotua, ala hoiek hautatu gaiaz, uh, lagun talde batek edo pertsona batek eh, sortzen du kantu bat, eta itxasuaren hilabeteko kantua, hemen. <laughs> marchar, buscar açoio itxasoaren kantua ginuen hemen Euskarari begira, eh, abenduaren iruan Euskararen nazioarteko eguna zelarik. Larun batean, milesker zieri kantu polit unentzat eh, ostiralean beraz goiz behin. ondukoa antzuten alko duzie, berrikontzetan Euskali jatien bereziki sortutako kantuak eta hori eskertzen da eta bostak eta hogei dira hitzetaputz putz uh, musikaz bitzala ere loturarik gabe itsasuarekin baina Renok kantu berri bat atera du. Eta bai, azken aldietan hainbeste bitxikeri eta botzat, botatzen zituela initzek ere erraiten zuten alkola gelditzeak etziola honik egin. Berbani lehena. Ezkerreko ideiak antzi, polizia musukatzen hasi zen, fion tradizionalistaren zat boskatzeko prest, las xai tujur vivan kantuaren ondotik, beti moskor, Renault. Tujur bourré, complètement sous, J'ai pas changé, rassurez-vous. J'ai une cirrhose, mais je m'en fous. Je continue à boire comme un trou. Je suis pas comme l'autre enfoiré qui a arrêté de picoler. Depuis qu'il boit plus d'anisette, il a vraiment plus toute sa tête. Le retour du pochetron sauvage. Toujours bourré, Rassurez-vous, je reste à gauche, malgré tout, à gauche du bar. Bo, biztan dena, eh, ulertu duzie ez da egiazko jono kantuz ari, maleruski edo ez dakit, baina uh, grolan de mankizuna, kanalpuseko emankizunak sortu duen uh, bideo laburra biziki untsaina. Moi je n'aime pas François Fillon Eta gaur festa eguna zen eh, edo da Ego Herrian eh, Espainiako administrazioari lotua den lujaldea delako eta Espainiako konstituzioa ospatzen baitute. Baina azken garaietan gerozta gehiago agertzen den bezala, batzuek erabakitzen dute hau ez ospatzea ez Euskal izateari eh, lotua eta eh, be, e, aipatu bezala e, joen urriaren amabian zen aski hispanitatearen eguna zelarik, hainitzek ere ber e, mesua atera zuten, argiak adibidez, jadanik aipatu nuen, menan mesu labur, labur baten bidez adibidez, espikatzen zuen, azken urteetan egin legez, argian lanean ari gara abenduaren seian, gure balioekin bat egiten ez duten, jai egunei, muzin egin eta egutegi alternatiboa eraikitzeko bidean. Uztailaren amalauean adibidez, Frantziako Beraz Festa Nazionala azpimagatzean, urriaren amabian, hispanitate egunean eta Euskararen nazioarteko egunean aldiz, hotx larumatean, festa eguna da haientzat eta beraz uh, gaur hainbat mezu agertzen, agertzen dira sare sozialetan adibidez, uh, ezer ez ospatzeko traolarekin bakotsak bere mesua idazten du, uh, bon, bereziki dira jatxe bildu, sort Eh, sortu Euskal Komunistak, alabedi ratia, eta beraz jamezalargiako kazetariak, eta hola pertsona bakan batzu autu hori egiten dutenak. Um, anarten Martin Kitiok txiokatu duen bezala, Ikea kontent, eh, olako egunetan, bost kilometroko autoilarak biriatun, eun kalagundoaz baionako Ikearat Espainiar konstituzionalismoaren alde honak azaltzera, haintxegur. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Eta orain bai, zuen, zuen tenorea dela eta Bernate Txepare Liseoko ikaslean, kronika terminal e sekoena zuei. Kabalkada. Bazen behin, Euskal Herriko zokoko bi bi neska gazte alde batetik maialen donaizti aldeko neska xarmanta eta bestetik maiena lapurdi aldeko makearra. Bi neskak arras diferenteak izanik ere puntu aman komun bat zuten. Biek horien herriko kabalkadan parte hartu zuten molde ezberdin batez. Biak etxepare lizeoko ikaslea dira eta haien euskarako kursoan kronika bat egin behar zuten. Biek kabalkadei buruz egitea erabaki zuten. Lana hasien zin, maialenek errantzion bere lagunari. Nik buruzak sorien kabalkadan parte hartu nuen eun bat dantzari eta hogei kantarirekin. Urte bateko lana eraman genuen, bi mantuz, esmantuz. Lantziko jauteriak hipok moduan eta fandango bat. Kabalkadaren e- eguna arribatu zenean, beldurturik deikin nintzen, arranguraturik. Ameketan emanaldia hasi zen, dantza hasi eta beldur guzia joan zen, dena eman ginuen. jendeak txaloka eta ziren, momentu azkarra izan zen eta dantza segitzko gurua eman zidan. Oh, sobrera ontsa izuri zian, ene aldetik esperientzia desberdina izan zen. Nik kabalkadan ujunetik parte hartu dut, makiaren sustengatzaile bezala. Egun hori dintzenean, presandibatek ilan joan nintzen plazara. Piskata janguraturik, lehen emanaldiarentzat euria zelako. Instalatu eta musika doinu bat entzun eta ujunetik tantzariak ahibatzen ikusi nintuen. Emanaldian zehar, irrikarkailak botan nintuen, antzerkilarien kalitatezko jokoa eta umorearen zat. Gai gainean, kitzikak botatzen zituztelako baina esikulan izan izanez. Hori zigarri apreziatu nuen. Emanaldia denboran, kantuak, dantzak eta antzerki batzuk iragan ziren eta bata bestea baino jagoa izan ezik ere, trago baten hartzera joan ginen. Egi harteko ez duain gaizki duri ez kabalkada horrek ere. Nik ahri-garri dut kabalkada bateko kaiten alduen impactoa nolakoa den. Kabalkadari esker, ezagutzen ez nituen jende batzuk ezagutu ditut, eta egezko familia giro bat sortu da gure artean. Bai, jakindut ikere, ere. Loturak sortu edo behiz indartu dizela, Eta zinaz Edexatxe maiten dut belaunaldien asketa hori. Amabost urtetik irurkai urtetara kabalkada bat egiten albaida. Egiak nahi balin badu egiten alda. Ah la la la la, ze tradizione Edexat dugun kabalkada euskal egian. Desfile, antzerki, kantu, tadantza nahastea zeide jauna. Nik pentsatzen dut, segitu behar dela tradizio batzuen segitzen kabalkada adibidez. Kainera entzun dut, saran ere kabalkada bat egin izan zela. Ezin izan dut joan ikustera, baina sigurnez gureak bezain nuntza iragan direla. Espero dut eldu den urtean eta beste urteetan zehar beste kabalkada inintzen ikusteko parada ukanen dugula. Eta entzun da, eldu den urtean bidajain kabalkada bat izan entzela. Kabalkada egitipi baten indaja. gara dena, erana hemen, mile esker ziri, Bernat Etxepare Liseoko Terminaleko ikasleak ziren eh, goiz berri kronika prestatu dutenak. El Ortegi, anaiak orain, ustel kantuarekin. misunderstand me tonight, so super I got Bai, elortegi anaiak uh, ustel kantuarekin eta be, bakiokoak dira bizkaitarrak hauek eta hoiek ere diskoberia atera dute aurten laster eh, hitz eta putze mankizunen gure gomita hortzi murua bera izango da italian ikasle denarekin aipatuko dugu uh, be, igandean egin duten erreferendumaren emaitza eta horren segidaz ere bostak eterdi mementuz Irratietan berriak zurekin Bernadet Argaina. Música Atxaldeon, egazti gripa beti hedatzen ari eskualegia ez da hunkia, xori hedatzen dutela eritasuna pentsatzen da. Iriskoa ikusi, zemendigoiti neugriak azkartu dituzte, askuntzetan, laborantzako ministeritzak galdegiten du, ahate askuntzak sarez estaltzea, xori migratzaileak ez edo kabalak barnian atxikitzea, migratze sasoina bururatu arte, eta etxe hegaztinik bizirik ez da izu merkatuetarat ateratzea. Mugaz gaindiko elkerlanak sortzen dituen trabak eta aukera eta garapen ekonomikoaren baitana, hezkuntza eta ikerketa Europako Ezker Unitarioa taldeko ordezkariak irunen bildu dira, gai horieta ari izan dira, EH Bildu kantolatu mugaz gaindiko lankidetza biltzara zen, Josu Juaristi EH Bilduko Europarlamentariarekin hitz egin dugu, entzunen dugu seiontan. Lankidetza hitzarmen bat izenpetu dute egun Jean René Etxegarai Baionako usapezak eta Andres Urrutia Euskal Zain buruak horrekin Euskal Akademiaren Baionako ordezkaritzak lagunduko du erriko etxea Euskara sustatzeko politika garatzen herriaren aholkulari izan izanez komunikazio, animazione edo ezkuntza mailan besteak beste zonbeit orenen burian durangoko azokak etxiko ditu ateak eta antolatzaileak antolatzailek bilduma hona egiten dute aurten goaz bizitzekoa da izan da aurten golema eta nerea mujika presidentaren zat helburu hori bete da bisitaria gero eta gehiago parteak zaile dela eta azoka ez dela bakarrik leherakus leio bat zion joan delarun batean euskararen alde lan egiten duten sinaugiak oratu ditu Gerediaga elkarteak argizaiola saria eskainiz Ipar eskualeritik patxika erramuzpedi eman diote saria gure goizberriko gomita zen eta entzunen dugu hau ere seio honetan. Utsimandoka. Utsumandokan Charles Bidegen hain harba ekin jinen zaiku. Latinez, aranea deitzen da, emandu du arrenie, frantzesez, baina astapenean, etzen, animalia, eh? zen xarea bez, eh, egiten duen eh, ari luze hori. Jean-Jo Ferrao ekilan kapitalismoan historia sola soaikuan konsumismoa fenomeno aipatuko deiku. Gauzak eh, metatzea eta hogei garen mendean fenomeno hori biziki importantea izan da. Izan da ere kapitalismoa mantentzeko eta zabaltzeko beste motibo bat. Inaute txamendien kantakintza dela eta hilda txoia ipagei. Gogua arraspizu, nielaik, desertian, ikusi nien, ene, lando hilda xoria, la berjoronet, etxea, eldu jango gorat. Menturaz, xori hau, han pasatiauk. hauk. Itxubandoka, aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan. Itxubandoko! Siberuan laketzia IGDA, zer ikuspegi dugu gure lujaldeaz eta badaki guia untxamintzatzen oktaz, galdera horien inguruan joan udan mintzaldiak antolatu dituzte Siberuko erri baita ere Asia, Odaz eta kolektif zureten elkarteak. Horietaz mintzatzeko eta onki jin desmartxaren aurkezteko, gaualdi bat antolatzen dute, ostegun haratsuntan, seiak eta gitan irabarneko gazteluan, Asia elkarteko joan hauki eta Siberuko erri elkargoko jampeie iriart, aste azken gomitak goiz behin. Gaurko kanpoko mintzaldian, jagon jardun aldiak segituko ditugu.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 Adi musika emankizuna asteak gauetan bederatzietan biziki maite isi. Larun bat gauetan aneketan Eta ere Ikande gauetan zazpietan oh, Eta eh, bai. Asi nahi, zerbait sentitzen barruan. Adi. Itzeta putz, putz, itzeta putz, putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, putz, itzeta putz, itzeta putz, putz. Eta prentxan, aipagai nagusiak tenore honetan, eskuntza sailean lehenik, zientzietan eta matematikan inoizko emaitza txarrenak utze, utzi ditu PISA azterketak araban, bizkaian eta gipuzkoan. Nafarroak aldiz, biziki emaitza honak lortu ditu, OCDE bateko bataz bestekoaren gainetik da hiru ikasgaietan gaur atera dira emaitzak Europako uh, ikasleenak eta hori beraz aztertzen du hemen edo zemakiak bintzat ateratzen ditu berriak beste gaian gainagusietan berrian uh, be, biar berrian tituluarekin Eri gisa jauzi kualitatiboa emaiteko moduko garaia da. Eusko ikaskuntzak egun urte beteko ditu 2000 emezortzian eta ospakizuna prestatzeaz gain Euskal Herriaren gaurko galdera nagusia erantzuteko plan bat egin nahi du. Berriak Iñaki Dorontxoro lehen dakariaren elkarrizketa argitaratuko du bihar, eta beraz hemen aintzin jasta bat proposatzen du. Bere webgunean filologoak buelta daitezela beren lanera. Ibon Sarasolaren hitzak ere hemen saiakera liburu bat egin du, bitakora kaiera izenburupean, uste du bukatua dela euskararen estandarizatzea eta beste etapa bat hasi dela eredu gisa idatzen idazle onak hartu behar direla. Filologoek bukatu dute beren lana irmo jardunda sarasola berrian irakurtzen luzie berekin egin elkarrizketa. Espainiako konstituzioaren aurkako aldaria karikan eta lantokietan Eh, kantokietan, eh, argian kantokietan idatzi dute, baina hemen, hainbat modu zegin aurre ego euskal herrian Espainiako konstituzioaren urte urrena ospatzeko, egutegi ofizialak abenduaren seian ezagita duen festa egunari, mobilizazio diendetsuena durangon eginda, independentistak xareak deituta. Espainiako konstituzioaren egunean argian lanean, eh, be, lehen aipatzen nuen eh, bezala, horren eh, haien uh, hemen atxemaiten alduzi ere. Durangon beraz uh, eh, jende txuena mobilizazioa egun eta Durangoko azoka delarik ere hemen azokaren balorazioa proposatzen du argiak anboto aldizkariak uh, eh, anboto Durangoko uh, eh, Durango aldeko aldizkaria denak egiten duena uh, gero eta gehiago bisitaria ikusle izaitetik parte hartzaile izaiterat igarotzen ari da behietan aipatzen zuen bezala hemen ere behiz hartzen dute esaldi hau Gerediaga elkarteko presidentea aipatu duenez, Durangoko azokak aurtengo edizioaren balorazio positiboa egin zenbatekoei dagokionez eta batez ere nolakotasunei dagokinez, jamezala, haien eh, do bisitarien bizitzeko manera desberdina baita azokan eh, haiek diotenaz. Ondakinen kudeaketa Nafarroan, El Kulebrete zentroaren edukiera iruko iztu nahi du Nafar gobernuak Gipuzkoako ondakinak hartzeko. Alegazioak egiten egiteko EPA zabalik da, baina proposamenean aldaketarik ez balego urtean irurogeita mar tona ondakin eramango lituzkete Gipuzkoak eh, eramango lituzke Gipuzkoak el kulebretera tuterako uh, etxeak Gipuzkoako zaborra jasotzearen kontra azaldu da horri lotutako gaiak ere proposatu ditu Gipuzkoako zaborrak osan, bukatu dezake tratatu gabe eta bar, eta bar. demokratikoki dagokion ordezkaritzaren errespetua aldarrikatu du EH Baik. Gaur, gaur goizeko eh, irudi bat kaseta puntu eusen, Euskal Elkargoaren gobernantzan dagokion ordezkaritza eskatu du EH Baik. Abenduaren seian baionan erakunde berriari dagokion eskumenetik arago, hautazko batzuk ere bere gain hartzea funtsezkoa iruditu zaio koalizioari. Media bazken ere aipagai nagusi eta justukire media bazken elepari lotua um, emazte gizonen arteko berdintasuna egiazkoa izan dadin biharko elepan, hor ere beste prentxorreko bat egin zuten hastiuntan eh, naski eta uh, beraz hor ere media bazken aipatzen dute durangoko azokaren azken goizaz ere apundu bat egiten dukaz eta puntu eusek eta Bernard Cazeneuve ere frantziako lehen ministro izendatu dutela. Hemen jabazken bestalde, endaia aipagai plano berri bat eta eh, jonko hauzoko uh, eh, biztanleak lasaitzen dituenak eta bukatzeko prentsaitzuli hau zuduestekin lehen titulua tenorean, tenoreuntan Futbol Leaks. Uh, Lloris, uh, Thiago Silva, Neymar futbolarien kontratuetan ziren uh, pundu bitxiak eta harri hemen azpimaratzen ditu kasetak eta bera. Hau dira, gai, hau da gai nagusi behintzat momentuz. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Laster eh, gure gomita eh, hortzi ortsi murua berra izango da, italiako bide hartuko dugu, erri galdezketa zutelarik igandean, eza atera da nagusi zer pasatzen da italian, hanik eh, gomitarekin, aipatuko dugu. Baina lenik, bideoklip berri hau labasu. Eh, labasu deitzen den japlariarena ni naiz izotz erregina deitzen da. Sentimendu otak dardarka, ezin aztu izan gindu. da izizotz Regina hau da, beraz, labasu bilboko japlariaren eh, kantua, bere azken eh, diskotik uh, ateratakoa, jakinik be, ber tituluarekin atera duela disko hau, uh, ala, labasu artistarenak orain aldiz, xeak laurden guti dira eta gure komitarekin dugu itzordua. Itz eta atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Italiak eh, igandean erreferendumari edo erri galdezketari ez erran zuen dakizuen eh, bezala. Erreforma konstituzionala zen hemen galdezkatua. Horren ondorioz beraz Mateo Renzik errandu dimisioa pausatuko zuela. Azkenean somaitegun eh, ez ere pausatua izango dena. Hortaz, mintzatzeko gurekin dugu hortzi murua berra Arratxaldean. Zu uh, bertan eh, italian eh, ikasle zira eta hori ere ur biletik uh, segitu duzu. Erramezala erri galdezketa bat zen hemen uh, buru untan. Uh, euneko berrogeita emeretzi kakots batek naski ezetza eman du Mateo Renzik proposatzen zuen uh, erreforma konstituzionalari. Uh, bat pertsonifikatu izan den ere uh, galdezketa bat erraiten du du, erraiten alda, Mateoren eh, du jentziren eh, inguruan, zerri ezetz errandu beraz italiako eh, populakuntzak igandean? Be, erranduzun bezala, piskat pertsonifikatua izan da, baina egia da, zera, erreforma hori gobernuak e, egin guziz, ez da izan alderdien arteko akorde horik, eta beraz, jendeak lehenik prozedurari berari errandio ezetz nik uste. Eh, eta gustatu alderdi batek bakarrik egitea proposamen hori, eta gobernuak eh, babestea eh, sutsuki, eh, eta urduan jentziri eta bere gobernuari ez ez bat izan da orokorrean. Eta gero, ezan behar da, italiako konstituzioa mm, bigarren gerrat mundiala eta horren ondotik etorri dela, partizanoak eta ipatzen dira, eta beraz simbolikoa azkarra bat baldu alde hortatik. Orduan, eh, ba, eskerreko mugimendu guztiak eh, ba, ez ezetza bozkatzera deitu du, Eta gero, bada ere orain eh, mugimendu behi bat, bostizaren mugimendua. Mm -hmm eta horrek ere azkarki egin du zitzaren alde. Mm. Bost izahen uh, mugimendu hori, uh, jada horren ondorioz irakurtzen alda, pixkat uh, denetan poderea hartzen uh, ari dela, unek uh, gehiago eurozonaren uh, baitan gelditzea ere galdezkatzen du, zer da mugimendu hori eta nor dira hor gibelean? Mm, ba, mugimendu hori, bada urte batzuek sortu zela, Eta ez da egesa kokatzea, batzuek erraten dute e, gau Podemosen antzekoa izaten aldera dibidez, Espeniako e, egora segitzen duten entzat. Baina e, bere ez dira hain progresistak bortxaz, orduan bera pixat populistago dela egiten alda. Baina uh, italianako ba, korruptzioa eta salatzen duten, egituzten instituzioak behitu. Eta bere eh, lidera edo eh, humorista ezagun balda, Pepe Grillo, eta lortzen du jendea biltzea bere inguruan. Mhm. Eta ba, hor... Eta adibidez, horrela eh, ari beharkatu. Ez, ez, zer haso? eh, azkena udala hauteskundetan, adidez, eh, erromako eta turineko eh, errikotxak hartu zituzten, horban bai, ikusten da, goraka ari dela mugimendu hori. Mhm. Eta hor, beraz, eh, galdezketa hortan, horretan, eh, erramezala ezetza bozkatu dute italiarek, eh, horrek eh, zer eran nahi du, ze ondorio ditu eh, azkenean italiaren zat, eh, gobernu aldaketa bat izanen ote da, bakarrik eh, Mateo Renzik eh, dimisioa emanen ote du, uh, zein dira jondurioak? Dimisioa ezan eh, zuen eh, igande gauean emanen zuela eta hori e-, eginen da. Gero, dudan gelditzen dena da, bere uh, ordez uh, gehiengo osatzen aldean hauteskundeak ditugabe, ditu gabe, hanbegitu hauteskundeak ditu beharko diren. Baina aldatu, uh, biztan dena, konstituzioa gelditzen da, ez ez pasatu delako, orduan ikusi beharko da aldoktatik azkenean ezetza bozkatu duten guztiak, ea gai izango diren proiektu bat proposatzeko italiaren zat. Mateo hmm. Renziren uh, postua hor, fe badu iru urte poderean uh, dela, e momentu zor baita beti, uh, bere helburua zen azkunde ekonomikoa bultzatzea, uh, gerostagiago ere kritikatzen zuen, Alemaniaren uh, postu, kenian uh, ez zuen ere berak uh, krisi hortan parte hartzen, gero aipatzen da ere berak uh, sortu dituela bost bostun mila enplegu uh, bere uh, gobernantza hortan, seksu berekoan ezkontza edo uh, bai ezkontza gixako bat ere baimendu duen legedi bat uh, atera du. Zeiru didu Mateo Renzik, berroita bat urteko gobernu buru gazte horrek azkenean? Bon, eh, bon, gero, egia da, nik e-, egiten dudana, badut angelu eh, mugatu bat, eh, betez ezagutu baitut jende bat hemen, gehiago ikasleak gazteak eta denek badute haien eh, haien uh, ikuspuntu propioa. Mhm. Baina nik ikusi uganetik, uh, eh, ez dute maite hainitz uh, jentzi, uh, izan den uh, modua justuki, uh, ez baita inoiz autoskunde bidez uh, izan. Baina bere alderdiko buru bilakatu zelako, pasatu zen gobernu buru izatera. Eta orduan alde hortatik ez da biziki maitatua. Eta gero, uh, eh, bon, ba, aipatu duzu bosteun lanpostuen sojera hori, baina ezan behar da, jobzak Act ditutako mm, erforma bat uh, eh, pasara zizko da. Eta horrek uh, eh, karri duen prekarizazioa salatzen dute gazteek, eta orduan alde hortatik eh, gaztea da bai, baina gazten artean mintzaz ez da ez da ez da ez Ze gaur egun euneko eh, gazten euneko berrogeia enplegurik gabe da uh, azken zenbakien arabera? uh, eh, ekonomikoki ba. edo ez eh, justuki, aipatzen da ere, eh, be, krisi azkar bat jasaiten ari dela Italia eta bertako bizitzaleak ere, usu greziari konparatzen da, hortan ote da Italia? Be, nik ni Milanen nahi, Milan egia da, iri uh, dela, Orduan, eh, baina ikasleen artean bai sentitzen da, zaila dela ikasleen zat haien uh, bizia, uh, as, garezki egun universitateko izena bilanen bertan uh, apartamenduak eta biziki garezki da ere, eta orduan uh, sentitzen da zaitasun hori, eta orduan uh, gero la, badira eskualde batzuek uh, pobreago direnak, biziki uh, egoaldean, joan indik uh, izan italian zer bidaiatzen, baina egia da, jaiten denez, eh, egualdean eh, pobrezia hainitza gehiago eh, sentitzen dira. Mm. Eta kanpaina aldetik, erri galdeketa horrekiko nolakoa izan da? Gogorra edo ezbereziki? Be, izan da, pixkat, nik nuke, olako uh, bi kampaina ezberdin izan dira, izan da, baietzaren kanpaina eh, gobernuak eh, berak burutu duena, eta orduan baziren uh, eh, kasik gobernuaren izeneko publizitateak uh, ikusten ziren uh, karrikan eta dena, eta hori ere zaio gustatu jendeari, uh, uh, untsalatzei referendu batean uh, gobernua apiskat emaiten da, eta baiaren eta ezitzaren aldea apiskat biak uh, pokoak zeiten dira. Eta hor aldiz, bai hori argiki gobernuntik elditzen, Baina gero ez etzaren eh, alde, kampaina ezberdinak eh, bazilean, bazen eh, ezkerrekoen kampaina, gizarte zibilarena, beste uh, alderdiak ere bazilean uh, ez orduan uh, ez etzaren kampaina anitzagoa zen, berbat ikia, leku batzu, elkarretaratu batzutan jende gutxi eta baina anitza izanik uh, da gizartea ukitzela maila ezberdinetan. Ados, eh, orduan, italian eh, jamezala igandean eh, erri galdeketa zuten, eza eman dute aintzinera eta horren ondorioa beraz konstituzioaren erreformarik ez dela izanen, Mateo Renzi ere gobernutik aterako dela, e, segidaz nolakoa izango da e, demisio horren ondutik, gobernu berri bat osatuko dute? Be, hori eh, ikustekoa eh, izanen da, e, eh, gehiengoen osaketa aski bitxia izaten da ikalian, orduan horrendik e, zeila, mhm. Eta aldiz, e, ba, mm, karikari dago kionez edo, jadaznik e, badira elkarretaratze zerrinak deituak, ba, justuki ez ez horren giberean e, proiektu bat ere egitzen hasteko, eta ikusi beharko da, ondoko hilabeteetan zer gertatzen den italian. Mhm. Ado, sortzi murua berra bezala uh, eh, milalen italian eh, ikasle dena gurekin ginuen, mil eskerra. Mil eskerra zuei. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Muda taldearekin eh, bukatuko dugu egun eta agurtuko giren zuleak, eh, hori baitzuet, bai, baita otzuet barkatu, gure irratiak hogeita babost urte ospatzen dituela aurten, zehatzai zaiteko abenduaren hogeita lauean, hogeita mabost eh, urte beteko ditu, baina bon, pentsatu dugu, hogeita lauean pixka bat komplikatu izaren zela zuentzat gure kantaldira turbiltzeko, beraz, asteburu buru hontan emaiten dautziego itzordua, azpar atxaldeko lauetatik aintzinaleenik mendeala gelan, Mikel Marquez aire izpak pantxiz eta marri sortzi buru otxalde eta pakorekin eta ondotik, nahi bauzie azparneko tiatiolan ere azkenean jakingo dugu gure musikale jaketaren irabazleak nor izango diren uh, eh, irukampok raketen ondotik muskulo, goliat eta muda hariko baitira Itiatiola gaztetxean eta um, be, saristatuko da, uh, be, irutaldak saristatuak izango dira, benen bereziki biztanena lehena, usaian bezala. Gaur behintzat muda entzunen dugu, zoaz lasai kantuarekin, eta beraz, eh, zoazte lasai, eh, azparnen elkartzen gira, larumatean. batean. da talde zuten uzi hemen eta erramezala larun batean eh, lehiatuko dira goliat eta muskolo taldeen ondoan azparnen gure irratiaren lehiaketaren finalaren zat. Eh, kantaldiaren ondotik beraz uh, eh, itzordua maiten dautzigu eta jakin genera bukatzeko gaualdia nahi baduzi zien hau txaberotu karauke bat ere izango dela. Siberuan laketzia izedea, zer ikuspegi dugu gure lujaldeaz eta badaki guia untxa mintzatzen hortaz. Galdera horien inguruan, joan den udan mintzaldiak antolatu dituzte Siberuko erri elkargoak, baita ere Asia, Odaz eta kolektif zuruetan elkarteak. Horietaz mintzatzeko eta onki izin desmartxaren aurkezteko, gaualdi bat antolatzen dute, ostegun aratsuntan, seiak eta irabarneko gazteluan, Azi elkarteko Joana Auki eta Sibiroko Eri Elkargoko Jampie Iriart, aste azken untako gomitak goiz behin. Eta hitz eta putz emankizuna hortan bukatzen da eta ezin izan telebista utzi jatia pitz eta hori ez da horren bateko afera bakarrik nik hortan agurtzen zaituztet bihar itzordua aldiz bai horren baten izango da bostak eta seiak artean, nementuz, seiak euskal irratietan.